Ba, ongi etorriak beraz e, antxeta irratiaren sintoniara, laro beratzi punto zazpi FM-en, txingurri hotxak, herri hotxak, zordu bateko saio hemen, banekazaritzaz, naturaz eta barritzeiten. Zerruzetan, Bueno, Santi, eta gaurkoan zertaz hitzein behar Bueno, pues nada, hablaremos un poco sobre cómo preparar la temporada de primavera en la huerta, con el tema de abonar la tierra y demás. Y luego vamos a, hacer, a pasar una entrevista a un colectivo de huerta urbana en Ljubljana, en Eslovenia. Y luego pasaremos otra entrevista realizada en las jornadas del BAC de Valladolid a un colectivo de Asturias de la, de la red Ramas. Iru bebikoitza Iru bebikoitza Ba, beti bezala, azten gera nekazalkontuekin, baratza bat nola kudeatu eta udaberria ba, gutxinaka gutxinaka etortzen ari denez ba, garaia da baratza prestatzeko, ez, Santi? Como, como bat todo esto? Bueno, pues nada, ya aprovechando estos días que está haciendo buen tiempo y que se está secando mucho la tierra, pues ya sería cuestión de empezar a preparar la tierra pues para en primavera empezar ya a sembrar las primeras cebolletas, patatas y demás. Pues ahora ya es un momento en que se le puede ir quitando la hierba que queda por encima de la tierra o a mano con la churra o con la desbrozadora ir quitando más, los más gordos y se puede dejar mismo extendido ahí en el suelo sin quitar para que se vaya pudriendo. A la vez se puede ya empezar a añadir el estiércol que esté mejor bien maduro dejándolo encima de la superficie y así durante los días con las lluvias y así se va filtrando sobre la tierra y va, ya se va mezclando los, nutrientes, los nutrientes con la tierra. Ah, otra, otra forma también es, eh, a la vez que se ha echado ya, una vez que se ha echado el estiércol encima, también empezar a darle un poco la vuelta e ir mezclándolo pues o con la churra y si es mucho terreno con el motocultor y entonces ya ir preparando para, para la próxima ventana de buen tiempo y si ya es la época de plantar pues tanto las cebollas como las patatas, pues que ya esté la tierra preparada y que no haya que otra vez volver a esperar a que haga buen tiempo, se seque y poder hacer bien esta labor y que no y que no quede todo muy compacto toda la tierra. Bueno, pues ya ahora mismo con, la época que estamos es un poco igual pronto para empezar a plantar las lechugas y ya lo que son estas variedades de, de ensaladas para primavera por el tema de que de estamos todavía en febrero y puede caer cualquier helada y las va, y las va a machacar. Pero como no se sabe cómo está el tiempo, también se puede hacer el, plantarlas con una manta térmica, que es una especie de, manta muy finita que se le pone por encima y mantiene pues unos 2 o 3 grados más la temperatura y con ello se puede hacer una prueba de que de poder salvarlas y en caso de que caiga una helada no, no las queme. También es un poco justo, pero bueno, también se podían empezar a, plantar las primeras espinacas para la primavera y ya de aquí a finales de febrero ir pensando pues en las diferentes variedades de patata para poder plantar a lo largo entre febrero y marzo. Y luego una historia que todavía la gente que haga huerta en invierno todavía tendrá cosas de, invierno, pues coles, igual todavía algún puerro, eh, escarolas y demás. Eh, todo esto cuando hay que sacar como muy tarde. Bueno, todo, todas estas, claro, como el año está variando y los calores también cambian todo el ciclo de las plantas, pues hasta, hasta mayo podrían aguantar según vengan los calores o no. Y pues el que haya plantado con antelación y bien programado, pues todavía podrá tener berzas, lombardas, achicorias, escarolas, zanahorias, remolacha y bueno, la familia de las, de las berzas. Pues eso, hasta abril por lo menos. Y en el caso de que todavía tengas cosas de estas en la huerta, ¿cómo haces luego? para luego habría que, sería después de sacar todo esto que se abonaría y se daría la vuelta. Sí, en principio sí. Una vez que se hayan sacado ya todas las plantas que, han dado la cosecha, sería, sería volver a, a estercolar y volver a preparar la tierra para, pues igual para otros cultivos más adelantados que no sean los de primavera-primavera. Vale, pues no sé si quieres comentar algo más de en a la huerta, Santi. Pues nada, que ya se puede poner la gente las pilas, que ya empieza la primavera y que nada, que ya está todo a tope. Ancheta y Bueno, otro tema interesante también que sería, pues era un poco mm, aprender a guardar las variedades de las semillas locales que, que utilice cada uno tradicionalmente y empezar a hacer ya los pequeños semilleros pues de lechuga, de puerro y así pues crear una especie de adaptación de esa semilla que se ha utilizado durante, durante años eh, en la propia huerta de cada persona pues ir adaptándola con, con los tiempos y ir haciéndola cada vez más dura, que es un, es un problema que se está teniendo últimamente, que la gente está tendiendo a comprar la planta, a comprar la semilla y no, no hace lo que es guardar sus propias semillas, que, es algo muy interesante que se está perdiendo. Y lo que podemos hacer es desde aquí, desde Chingurrio, Chac, si hay gente que nos escucha y quiere pues eh, intercambiar semillas o que tiene alguna guardada por ahí y no la utiliza o al revés, que quiere de alguna, pues que nos escriba a ancheta.sociala.gmail.com Y bueno, pues ya pon nos pondremos en contacto con la gente de Barea Laya Cooperativa y a ver lo que se puede hacer en torno a esto, ¿no, Santi? Eso es, a ver si se puede crear una especie de red de semillas así locales, ir sacando esto para adelante. Bueno, baitz gutxi batzutan e, labur biltzen esaten ziguna, ba, bueno, garaia da orain e, astearena ba, baratza prestatzen udaberrirako Beraz, buelta eman barzaio da bizi Belar eh, atera diren, neguan atera diren belar txarra kendu Santik esaten zuen bertan utzi daitezkela e, eh, Deskomposatzen nola bait, gero ba, ongarria gehitu, fertilizantea dena bakizute Eta hor utzi ere bai, e, ba, pixka bat, e, urak eta eurillak indezala bere lana eta filtratu ditzala ba, ongarri guztiak lurran eta gero ba, buelta eman Eta oraindik egon daitezke hor e, ba, landare batzu, neguan landatzen direnak, lombardak, eskarolak, horioak e, eta bar, hoi guztiak ba maiatzar arte gutxi bera gelditu daitezke bertan eta orduan eingo genuke balurraren buelta eta lurraren lanketa hori igual ludaberria hasieran ez, baina ludaberri bukaeran landatzen diren gauzetarako. Eta bestetik, ba, azie, baratzakin baldin bazabiltzate, eta hasien e, banola baiteko trukea egin nahi baduzute, ba, gure e-mailera idatzi, jarriko zaituztegu, e, bare alaia kooperatibarekin kontaktuan, hemen santirekin eta bar, eta, bueno, ba, azkenean garrantzitsua da, bertako espeziak, bertako haziak gordetzea eta bertako landareak lantzea.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 Lakasita gaztetxea interneten berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza lakasita.org Baila! Eta orain, ba, aurkezten genuen elkarrizketa hoietara pasatuko gera, orain dela pare bat egun, ba, esloveniara jun bueno, ez ginen jun, baina telefonoz deitu genuen bertako lagun batzuei, e, ari direnak, ba, Ljubljanan, esloveniako hiriburuan, baratza kolektibo bat martxan jartzen, eta honen inguruan, pues, eh, siempre es interesante, no, Santi? Pues sí, todas estas cosas que se pueden hacer, aunque sea en el medio urbano, de autosuficiencia y de, y de generar cada persona su alimentación, eh, es interesante aunque vengan de otros sitios. Bari, ba, usten zaituztegu esloveniako laguna hauekin, esatearena eslovenian gaztelera, frantsesa ez euskera ez dutela hitz egiten, eta inglesa aldiz bai, eta beraz, e, balkarrizketa hau ingles ez dela, baina beti bezala beste hizkuntza baten eh, hitz egiten dugunean, ba, izango du aukera labor pentso bat egiteko bukaeran. So today I'm uh, with Basak. Hello, Basak. Hello. And we are going to, to travel a little bit because we are going uh, to Slovenia and uh, we are going to speak about gardening and uh, gardening projects. But maybe it can be interesting first for our audience to, to speak about uh, Slovenia, where it is and where are you growing plants. Okay. So firstly, I will just tell where is Slovenia. Slovenia uh, is in Western Balkan, or let's say southeastern uh, Europe. Is uh, there is one country, small country, and it has neighborhood with Italy, Croatia, Hungary, and Austria. And uh, the population is uh, uh, around 2 million. and Ljubljana is the capital, the largest city with 300,000 Inhabitants, and most of them are uh, students actually who are living in Ljubljana. Mm-hmm. And we are going. To, we are, our garden is in Ljubljana, in the city center. Okay, so, so uh, we are, are doing do- urban gardening the name of the project is also linked with this uh, idea, no? Because it's uh, Zadruga Urbana, eh, if I'm not wrong. Exactly, yeah. I can tell actually what is a Zadruga because we put Zadruga Urbana, our name. And uh, Zadruga is a type of uh, rural cooperative which was uh, common among uh, the Slavic, uh, Slavic countries. Mm-hmm. And this term has been used by the Communist Party of Yugoslavia to design the, their attempt of uh, collective farming after Second World War. So we uh, choose this name uh, very close to us. And urbana means in the city. So we are doing collective cooperative, let's say, in the city. So. Mm. Yeah, this and, is our name. <laughs> and uh, where uh, does the, the idea of creating an urban garden come from? Okay, yeah, the idea we were uh, we are a group of young people and we were thinking about the necessity of a collective movement in Slovenia and we gathered together and uh, we start by believing that um, collective urban gardening will be import will take important uh, attention and uh, we'll raise the people's awareness of food production and consumption. So we start, we decide to uh, start urban collective garden as a collective movement in Ljubljana. Mm -hmm. And uh, I know also that you are a little bit inspired by other movements around Europe, around the, the world. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah, uh, we have some uh, contacts also in uh, Europe, especially because there is one uh, like us uh, to reclaim the fields, uh, and they are also a movement of young peasants who wants to take the control of um, land rights, seeds, and fruit production. So they are making several um, initiatives according to these topics, and we are also trying to collaborate with them and also other uh, initiatives, several organizations in Slovenia and in Europe also. Mm-hmm. And uh, so one year uh, ago, more or less, you started uh, with this uh, Zadruga Urbana, and uh, mm-hmm. how how it uh, starts. how we start? Um, we start almost one year ago, and after deciding to start, we got the action quickly, and we prepare one or presentation about several initiatives on collectivism and food production. And then after this presentation, we open a discussion how to start for a collective garden in the city center of Ljubljana. So after this, we organize uh, following meetings and uh, we build a meet, map uh, for possible locations for gardening in the center. And um, uh, a research action group uh, visit these locations to see the availability of the land and uh, meet with the locals to talk about the situation of the land and the situation of uh, to grow vegetables in the center. And uh, as far as we started, we had two gardens. One was donated by uh, for a year by uh, some sympathizers, and the other one was um, squatted on the Global Peasant Days in um, uh, April Mm-hmm. And it, this land is actually belong to municipality, and so we had to squat uh, this land, this mm-hmm. garden. Uh, we must uh, speak also maybe a little bit about the connections uh, you have uh, in the city in Ljubljana because um, maybe a lot of people uh, don't know that there is a big social center which is Metelkova and we mm-hmm. are, you are very linked. you said me before mm-hmm. the interview that now you are speaking from InfoShop which is the social yes. center in this place so maybe we can speak a little bit about that also. Yeah, we can talk. Uh, this InfoShop Anahit, InfoShop is organizing one project called NAPAT. It's a collective learning project. So this gardening uh, is a part of uh, this project because um, it is a good way to learn uh, uh practically. And uh, this is a collective uh, work also. So we are um, working together in Metakova with the InfoShop and this year actually we are planning to start also some gardens uh, in um, Metalkova and also there is mm-hmm. another squat squat place uh, which is old factory in the rock mm-hmm. in Ljubljana so just to say, symbolize us and to spread the idea to the people more more larger scale mm-hmm. okay and uh, so you you said that you started with two little gardens, but uh, there were there were more ideas. It was not only to yes. to plant uh, and to, to get food, but to, to do some mm-hmm. actions mm -hmm. also. So what's uh, about yes. that? Because we start to take the attention of people, and uh, day by day, uh, more people are joining us, and uh, so we we decide to go one step further with new activities just accept the practical learning. And this year, we are planning to reclaim more locations in the city and organize some public meetings to promote the autonomy uh, in food production and access to land, collectivism and seed rights, these kind of topics. Because we believe that um, education in this way is also important because of the critical reflection and learning in the field uh, is important. But also during these meetings, uh, participants can find creative solutions to the critical or comprehensive problems uh, that we, because we are discussing uh, how we can solve this kind of problem. For example, in InfoShop, we organize some presentations such as um, principles of germinations, alternative irrigation systems. Mm, now today we have one uh, urban beekeeping. And also besides this, we are organizing different movie projections, and after this, uh, of course, the following discussion is uh, continuing. Mm-hmm. Uh, and, uh, we also this year we are also planning to create a food and vegetable and seed uh, market in uh, Metalkova. Mm-hmm. To just for exchanging and also a social kitchen with our products. Yeah. Yeah, so a lot of things around the food production. Uh, how do you exactly. how do you organize uh, all these uh, things? How do how many people are you involved in this movement also? Uh, actually, we are not uh, counting <laughs> how many people we are this year because in the beginning the attention was large, but then it decreased. But this year again we started because now we have too much activities and we start to promote this idea. So people are just they are coming and they contribute as much as they want, uh, they can. We don't force uh, to come all the meetings, but some, of course, several people are organizing, and we ask also to the participants if they would like to prepare some presentations, and some of them choosing this educational way, so they are coming mostly these educational uh, meetings. Some of them are uh, willing to uh, how to say this practical work in the garden, they w- they would like to get in touch with the earth. So uh, it's uh, we are organizing uh, very spontaneously, but mm-hmm. also of course we have one mailing list that we write there the topics, and we are also discussing or if we need to go to garden. Uh, we uh, say the date and if we need help, for example. If who has time, they are coming to them. Mm. And That, it's a collective uh, collective work. And I don't know if now, uh, because the winter is very cold in Slovenia, I don't know if you are the garden are uh, are now functioning, are going on uh, during -huh. the uh-huh. winter. Now, yeah, now we can't do much things. We are mostly uh, focused on these activities, and also we are preparing one, our first bulletin. Mm -hmm. and so uh, we write some articles and discuss uh, discussions but also uh, how organizing and planning the next um, uh, actions and also the following uh, gardens, let's say, possible places. Hmm. We are making this uh, research team. Okay, so I don't know if you want to add something, some. Uh... Uh, yes, actually, I would like to uh, add something uh, that I forgot. this year also, we more than uh, just uh, making gardening, we are um, creating a network called Zadruga, just Zadruga, because this is a uh, we saw this uh, we see this as an opportunity to build a society, which is um, also including the integration, cooperation, sharing, equality, and autonomy, because. Um, the direct interaction with environment is able to create a stronger community. And we would like to use this, uh, uh, this interest of the people. So the network will uh, allow the people the realization of alternative initiatives and we will have um, better, um, how to say, uh, contact and mm-hmm. actually direct uh, relationships with small farmers or directly with the consumers. So uh, this Zadruga Urbana will be just one local group of this network. And we are now collaborating with uh, in Europe and uh, in Slovenia with different organizations or individuals who are interested in this kind of topics, politics and uh, environmental issues. So we will make some local groups which are uh, doing already their actions and we will know and we will organize bigger. We are um, thinking to organize bigger actions actually in Slovenia. Okay, Bazak from uh, Zadruga Urban in Slovenia, Hvala Lepa. Yeah, thank you. <laughs> Hvala and uh, nasvidenje. Nasvidenje, ciao. Ciao. irubebikoitza erriotsak.info irubebikoitza erriotsak.info irubebikoitza erriotsak.info Papá, a ver, indica, está para ti. Azken baserritarra hildela esaten digu karkabaren abestia, aldiz huemen eh, gaude, ba hori egia ez dela ziurtatzeko, eta esloveniako lagunak izan ditugu, ba kontatzen beraien baserritar esperintzien zuzen, ingo du laburpen bat, pixkat esaten ziguna itzultzeko, esaten zigutenak itzultzeko, beraz eslovenia nolabait kokatzeko, Europako zentroan dago, eh, Balkanen iparraldean, eta beraiek Liulianan daude, hiriburuan eta bertan martxan jarri zuten baratza komunitario eta urbanoa, orain dela urte bat gutxi, da, e, gutxi gora bera. Reclaim the Fields sarearekin kontaktuan zeuden garai horretan eta jarraitzen dute, hauek Europa mailan nekazari gazteak biltzen dituen sarea da. Liublianan bi baratza dituzte bat okupatua eta beste bat jabeengatik zeiditua. Baina irian, ba, beste mugimendu sozial batzuekin lotutak daude, Ljubljanan bi zentro sozial oso handi daude, eta beraiek ba, bertan dagoen kolektibo batekin e, antolatzen dituzte gauza batzuk. Beraien lana gainera ez dago baratzen soilik kokatua baizik eta beste ekintza batzuk burutzen dituzte. Janari ekoizpenaren inguruan edo kolektibismoaren inguruan ba, eztabaidak pizteko eta gainera esaten zigun basak, ba, garai hauetan neguan, baratzan, han liublianan, negua os, nahiko gogorra denez, ba, baratzan lan gutxi, baina aldiz, ba, hauetan eh, jarraitzen dutela lan desente egiten, ez? Adibidez, jantoki soziala antolatzeko asmoa dute, eta truke merkatu bat, ere, fanzine bat ekoizten ari dute, E, ba, gai guzti hauen inguruko zabalpena egiteko eta Eslovenia mailan sare bat sortzen ari dute ere ba horrelako kolektiboen arteko topaketak burutzeko. Apandika, ah, bueno, ya que estás por ahí de vacaciones, ahí te mantamos un poco de música romántica. Pa ti, romántico, muah. saioaren erdira iristen gera, ba, gutxi gora bera ordu erdi pasada, beste ordu erdi gelditzen zaigu beraz hemen txingurri hotxaken, eta hasieran esaten genuen bezala, ba, beste elkarrizketa bat dugu, egia esan orain dela desente ina ja ez? E, hiciste esta entrevista, Santi? Bueno, esta entrevista viene de las jornadas de, del BAC de Valladolid, que bueno, ya hace unos meses que se hicieron y nada, la teníamos ahí guardada, Y bueno, habla sobre un colectivo de Asturias, de la red Ramas, y, explica un poco sobre el trabajo colectivo que hacen y, toda la infraestructura que tienen. Eh, la entrevista en Gabón, la entrevista de esta noche es a los miembros de la red de Ramas de Asturias. Y bueno, la, estamos en las jornadas del quinto aniversario del BAC de Valladolid y bueno, les vamos a preguntar un poco cómo se organizan y qué consiste esto de la red de ramas. Y bueno, la primera pregunta sería qué es, dónde se ubica y de dónde, de dónde sale. Eh, hola, eh, mi nombre es Dani y bueno, yo eh, voy a, hablar sobre esta primera pregunta que sería venir como... Sí. Bueno, la cosa es que Ramas sale de un encuentro que hubo en, en otro espacio, que organizaron un encuentro preveyendo la crisis que lo llamaron Vivir a pesar del capitalismo, economías radicales. Y a partir de ahí salieron varias cosas y una de ellas fue la unión de la gente lo local que antes nos conocíamos pero que nunca habíamos trabajado de esta manera juntos, nos encontrábamos en algunas cosas y demás. Y fue, fue un buen momento porque a partir de ahí ya empezamos a trabajar todos juntos en, en red. ¿no? Es una, es una red de apoyo mutuo donde, pues como dice la palabra, nos, nos vamos ayudando, sobre todo eh, trabajos que son esporádicos, que necesitan más manos, luego hay otras partes y, bueno, eh, mis compañeros igual cuentan más cosas. Eh, se ubica en Asturias y, y bueno, sale a partir de ese momento de, de ese encuentro. Y bueno, paso la palabra porque no todo. Pues bueno, eh, la red lleva funcionando desde ese momento hace unos dos años y se participa a nivel individual, o sea, cualquier persona puede participar. En principio la idea surgió en Asturias, pero poco a poco se va extendiendo y hay, hay gente de Cantabria participando y gente de León es una red de cercanía, o sea que mm, no tiene una pretensión mundial, <laughs> pero eh, se intenta eh, que haya un contacto directo entre la gente, que no sea un mero trueque de trabajo o todo este tipo de redes que están saliendo que van por internet y tú quedas con... Se intenta que sea un, que haya un conocimiento mutuo entre la gente y que el apoyo mutuo sea real. Y, bueno, desde esa línea pues se, creó la red y, se utiliza pues para cosas muy diferentes, desde intercambio de trabajo, siempre la idea es eh, funcionar sin dinero, pues salió de vivir a pesar del capitalismo y la idea principal es funcionar, eh, sustituir el dinero por el apoyo entre la gente. Entonces, bueno, está bastante ligada al, campo, pero no se limita a, la agricultura o a gente que esté en el campo, sino que eh, hay una simbiosis entre gente más ubicada en la ciudad y gente que está en el, eh, más sobre la tierra, ¿no? Y en ese sentido, pues se van haciendo todo todas las líneas de trabajo, que igual podemos ir enumerando una por una porque cada una tiene como su funcionamiento independiente dentro de la red. ¿no? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, las que son, no voy a describirlas todas <laughs> del tirón porque puede ser un poco lío. Por un lado está pensada como una red de trueque eh, no solo de objetos, que también, sino de objetos, de trabajo y de conocimientos. Entonces se intentan intercambiar estas tres cosas sin, mediación del dinero y por ejemplo para el tema del trabajo se articula eh, una iniciativa de, recuperar lo que en Asturias se llaman andechas o sextaferias que tiene diferentes nombres en cada sitio, pues en Euskal Herria es Ausolán, en León es Hacendera, que son pues trabajos comunes que antes se hacían en el mismo pueblo, unos vecinos se apoyaban a otros en los trabajos particulares de cada cual o hacían trabajos comunes eh, que repercutían en beneficio del pueblo entero, como puede ser limpiar caminos o, o preparar desagües, fuentes. Entonces trasladamos esta idea a la situación actual y en lugar de hacerlo en un solo pueblo, lo que hacemos es una unión de gente a nivel de toda la provincia y aledaños y entonces la gente se junta eh, para, hacer trabajos para la otra gente que está dentro de la red. Cada uno va pidiendo lo que necesita y los demás van apoyando en esos trabajos. Mm, más o menos se está viendo eh, andechas o ausolanes en este sentido mm, prácticamente todas las semanas porque bueno, ahora mismo la red tiene 188 miembros internauticos, porque la comunicación se lleva en parte por internet y bueno, eso genera un montón de, proyectos que necesitan ayuda, de gente que necesita ayuda y, así se va articulando lo que sería el trabajo común. Y luego, aparte del trabajo común, pues hay una idea de, Eh, se están sacando adelante otros proyectos que no van tan enfocados al trabajo, sino al trueque de conocimientos y de, <clears throat> de conocimientos y de materiales. Entonces cada tres meses se organiza un mercado de trueque, se está intentando intensificar esta, esta idea haciéndolo de forma mensual para que el trueque no sea algo simbólico, sino que forme parte de, de nuestras vidas cotidianas, en lugar de intentar conseguir los objetos eh, a través del dinero y el comercio, pues conseguirlo a través de otras personas que tienen esos objetos o que los producen eh, para intercambiarlos. Y luego hay otra línea que surgió a través de esta red, que es la de hacer trabajo colectivo, pero no directamente el trabajo que uno necesita se lo solicita a los demás y le ayudan, sino que la gente se junta, eh, sobre todo a nivel agrícola, en lo que se llaman tierras colectivas, y la gente que ya tiene huertas propias eh, se junta para hacer cultivos mayores, como pueden ser la patata, el maíz, el cereal, y, y esa es otra de las líneas que está continuamente en activo hay, por diferentes partes de de Asturias se van creando grupos de tierras colectivas. Eh, Luego, en, esta línea también de unir eh, lo, agrícola y llevarlo a las ciudades, se creó una red de semillas que se llama Viltar, que significa sembrar en asturiano, y, y que, que tiene la función pues, de, de reproducir semillas y de distribuir las semillas entre las personas que participan en la red para eh, no depender de las, grandes multinacionales a nivel de distribución de semillas, para mantener las variedades locales, para preservar la eh, diversidad biológica y sea, en esta línea de batalla que está realmente surgiendo en todo el estado y aquí pues la red de semillas se articula también dentro de la red. Luego otro de los <clears throat> otra de las líneas anticonsumistas que se están intentando trabajar es eh, intentar evitar el ir a comprar al supermercado, entonces dentro de la red la gente se une para comprar a productores fuera de la provincia que nos abastecen de cosas que no podemos producir allí como puede ser desde el arroz hasta la pasta, eh, las legumbres, ciertas cosas que no podemos producir en Asturias, pues nos unimos y las pedimos a productores ecológicos <clears throat> y a poder ser combativos fuera de fuera de la provincia. Y no sé qué más líneas están abiertas ahora mismo. Eh, luego todo este año eh, se viene articulando una, oficina de preocupación rural que intenta eh, aglutinar pues, las inquietudes de toda esta gente que muchas veces está individualmente en el campo o está en la ciudad y quiere salir de la ciudad hacia el campo o gente que está dispersa, aunque sea en colectivos, en diferentes partes de la provincia pues se intenta unir en esa oficina con diferentes funciones. Lo primero, que la gente que llegue a incorporarse al campo en Asturias no se sienta sola, sino que ya esté articulada en red y para intentar sacar también eh, proyectos comunes de incidencia en el, en el campo asturiano. ¿no? que, sobrepasen un poco pues lo que es la vida diaria de, una persona o un grupo de personas en Neska politxe zara Neska politxe zariela ai Urrindik agiri dozu Urrindik agiri dozu ai Abadinoko karmentxu Agustuen lehenenguen. Eta orain xantik utzi nagoela segundu batzuk bakarri, ba, pro, etxatzen du musika pixka txukuna hoa jartzeko ez, bera jartzen duena baino. Eta ez nahuela entzuten ba, dedikatuko diot berari abesti hau. Aupa tapia taleturia eta aupa herriotxa kantxete sintonian. Santa Femiko zelaien, Santa Femiko zela jenai, la prasten jeheu nintzen azurriken euen hausiai, amine mailetu baizen, amine mailetu baizen, ai, Santa Femiko zela jen. Neure nobiaren ama, neure nobiaren ama, ai, asto baten jabetana, Astoak ekarriko txoai, etxean behar dauana, etxean behar dauana, ai, neuren obiaren ama. irubebikoitza erriotxak.info Irubebikoitza erriotxak.info Bueno, eta izan dugu bertan elkarrizketa hori, e, ramas edo adarra sarearen inguruko elkarrizketa, eta ingo izuet laburpen bat ba kontatzen zutenaren ingurukoa. E, krisiaren aurkako topaketa batzuetan sortzen den ekimena da ramas edo adarrak sarea, eta elkar laguntzeko sare bat da. E, lan pisutsuak egin behar direnean, ba, deialdiak egiteko sare e, e, deialdiak egiten dira sareko partaidei, e, Asturiasen sortutako sortutako sare hau, ba Kantabriara eta Leonera zabaldu da. Beraien asmoa, elkar ezagutza bultzatzea da ere bai, eta naiz eta internetara ibiltzen duten komunikatzeko, ba, buruz buruko ezagutza beharrezko txat eh, jotzen dute. Nekazal munduan sortzen da, baina hiriko jendia ere parte hartzen du bertan. Horretaz gain, e, gauzen eta ezagutzaren trukea zabaltzen dute ere bai, auzolanak ere antolatzen dituzte iaia astero, eta trukearen simbolizmotik aratago trukea barkatu simbolizmotik aratago eramatea nahi dute. Beharrezkoak direnak azkenien finean hornitzeko saiakerarekin. Azizarea sortu dute ere, bertako landaren babesa eta multinazionalen esku ez egoteko, kontsumo kooperatibak dituzte, e, bertan ekoizten ez dutena, Asturia zen, ba, kanpoko ekoizle ekologiko batzuei eskatzen diete, ba, jendia bilduz eta kantiedade handiak eskatuz. Nekazal okupaziorako bulegoa iriki dut ere bai, azken finean hau balio du, ba, iritikan nekazal mundura joaten den jendia, ba, saretzeko eta nolabait proiektu hauen babesa egiteko. Eta orain, ba, gelditzen zaizkigun minutu hauetan, orain dikan badugu zeo zer komentatzeko, pare bat deialdi ditugu, baina kuña batzuk eta bestitxo bat entzuko ditugu.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 Para los represores y Bueno, Santi Hortigan badituzu pare bat deialdi, kooperatiben ingurukoa eta eta zien ingurukoa uste dut, ez? Bai, bai. Bueno, eh, avisar que para el día 23 y 24 de febrero se hacen una, unos talleres de recolección de semillas en Beizama, que serán de 9 a Y para la gente que esté interesada, pues que nos escriba a la dirección de correos de la radio que ya lo gestionaremos. ancheta.sociala.gmail.com Y bueno, y por otro lado, también comentar que para el día 25 y 26 de febrero se van a hacer unas jornadas de cooperativas y grupos de, consumo en Usurbil y bueno, y está, estaría interesante que acudiera la gente interesada, ya que eh, se está empezando a mover todo este tema y cuanto más gente se ponga en contacto y esté al corriente de estas cosas, mejor. Beraz bide jaldi hoiek, bat behizaman, hasien inguruko bilketa, urtar, otxaiak hogeita iru eta hogeita lau, santi, bai? Eta nego zute apuntatu, bantxeta.sozial arroba gemil.com eta hogeita bostean eta hogeita zeian ba, kooperatiben inguruko jardunaldi hoiek eta esantik esaten zegoen ba, gerozta gehiago daudela Euskal Herrian eta aukera ona badela ba, ezagutzeko guzti hauek eta zergatik ganez beste batzuk martxan jartzeko ere. Gaur musikakin gabiltza fin-fin, eh? Kriston aldaketa sakonak egiten edo. Bueno, ba, gaurkoa nik uste bukatu zaigula, Santi, ez daukago askoz gehiago komentatzeko. Bueno, pues nada, pues que poco más. Igual bai, esatearena, ba, beste txingurri batzuetan, aipatuko dugula e, azken egunetan edo aste hauetan e, ondarribin antolatzen ari dituzten jardunaldi batzuk, Jaizkibelgo superportuaren inguruan izaten ari dira eta adibidez aurreko astean, ba Javier Beltza hemen elkarrizketatu genuena eta beste norbait ez naiz goratzen bere izenaz, egondu ziren ba Jaizkibelgo superportuaren aurka hitz egiten, baina adibidez aste hontan ba Gipuzkoa aurrera edo ez dakit Gipuzkoa aurrera den edo den eh, portuko agintaritzako ordezkari bat jun berdu du ondarri Orduan berez, ba foro o, nola baiteko foro antolatu dute bertan, honen inguruan ez eztabaidatzeko eta esatearen aurrengo astean txingurri hotxaken itzein godu gula guzti honen inguruan, zeren badugu bea, ba, txingurri hotxake eh, bigarren edizio hori egiten duena, e, eh, baitzaldi horre horietara juten ari dela, eta kriston informazio pila biltzen ari duena, beraz, e, atento hon, herri hotxakera Eta honekin nabaituko dugu, Santi? E, uste dute izango dugula berri ere bai ba, kooperatibako kooperatibaren jardunaldien inguruan, ez? No, e, eh, itse egiten zenuen lehen kooperatibako kontuarekin e, jardunaldi hoie daudela topaketa hoiek eta izango dugula igual norbait, ez? Bai, bai, bai. Pues hori hemenik bi astera edo izango da. Bueno, pues nada, hasta dentro de dos semanas y ánimo con la vuelta. Vale, bueno, ba guztiei mi esker, herriotxako akizute daukazutela egunero, sortzietatik bederatziak arte, eta ordu iruak arte, mi esker gurekin izanagatik, eta jo. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llega a desesperar. Me importas La fanfarronada era muy segura, porque él sabía muy bien que no había punto de apoyo y nunca lo habría. Pero supongan que él no hubiese movido la tierra. ¿Y qué? ¿En qué hubiese beneficiado eso a nadie? El trabajo nunca habría cubierto gastos, mucho menos hubiese dejado dividendos. Así que, ¿de qué servía hablar de ello? Por lo que los astrónomos nos cuentan, debo entender que la Tierra ya se mueve bastante rápidamente. Y si hubiese algunos chiflados que estuviesen insatisfechos con su marcha, para lo que a mí me importa, bien pueden empujarla ellos mismos. Yo no movería un dedo ni suscribiría un solo penique para apoyar nada parecido. ¿Por qué un ciudadano como Arquímedes debería ser considerado un genio? Es algo que nunca he podido comprender. Jamás he sabido que hiciese una fortuna ni que hiciese algo de lo que valiese la pena hablar. Respecto a ese último contrato que emprendió, fue la peor chapucería que yo haya conocido. Él asumió la tarea de mantener a los romanos fuera de Siracusa, Intentó una treta tras otra, pero ellos entraron de todos modos. Y cuando le tocó enfrentarlos limpiamente, también en eso se quedó corto. Un simple soldado, de una manera muy empresarial, acabó con todas sus pretensiones. Es evidente que era un hombre sobrevaluado. Tenía el hábito de armar un gran escándalo por sus tornillos y palancas, pero su conocimiento de la mecánica era realmente muy limitado. Yo mismo no me considero un genio, pero conozco una fuerza mecánica más poderosa que cualquier cosa que hubiese soñado el jactancioso ingeniero de Siracusa. Es la fuerza del monopolio de la tierra. Es un tornillo y una palanca, todo en uno. Desatornillará hasta el último penique de los bolsillos de un hombre y torcerá todo sobre la tierra para servir su propia voluntad despótica. Dadme la propiedad privada de toda la tierra y yo moveré la tierra. No, pero haré más que eso. Me encargaré de hacer esclavos a todos los seres humanos sobre su faz. No esclavos encadenados exactamente, pero esclavos de todos modos. Qué idiota sería encadenarlos. Tendría que darles sales y sanas cuando se enfermaran y aplicarles latigazos para que trabajen cuando haraganean. No, no es suficiente. Con el sistema que propongo, los muy tontos se imaginarían que son libres. Yo obtendría resultados óptimos y no tendría ninguna responsabilidad. Ellos cultivarían el suelo, cavarían hacia las entrañas de la tierra en busca de sus tesoros ocultos, construirían ciudades, ferrocarriles y telégrafos, sus navíos surcarían los océanos, Trabajarían y trabajarían, inventarían e idearían. Sus almacenes estarían llenos, sus mercados repletos. Y lo hermoso de todo el asunto sería que todo cuanto hiciesen me pertenecería. Funcionaría de la siguiente manera. Como se verá, siendo yo el propietario de toda la tierra, ellos tendrían que pagarme renta. Por supuesto, no sería razonable que esperaran que yo les permita utilizar la tierra por nada. No soy un hombre insensible y al fijar el valor de la renta sería muy liberal con ellos. De hecho, les permitiría que ellos mismos lo fijaran. ¿Qué podría ser más justo? He aquí un lote de tierra, digamos una granja o una zona residencial o cualquier otra cosa. Si tan solo hubiese un hombre que la quisiese, pues claro que no me va a ofrecer mucho. Pero si el terreno realmente valiese algo, no es probable que se produzca tal circunstancia. Por el contrario, habría un número considerable de individuos que la querrían y que empezarían a pujar y a pujar, uno contra el otro, con el fin de obtenerla. Yo aceptaría las ofertas más altas. ¿Qué podría ser más justo? Cada aumento de población cada extensión del comercio, cada avance en las artes y las ciencias aumentaría el valor de la tierra, como todos sabemos, y la competencia que naturalmente surgiría continuaría haciendo subir las rentas, tanto así que en muchos casos a los inquilinos les quedaría muy poco o nada para sí mismos. En este caso, cierto número de los que pasan tiempos difíciles buscarían un préstamo. Y aquellos que no la pasan tan mal, por supuesto, se les ocurriría que, si tan solo tuviesen más capital, podrían extender sus operaciones y así hacer sus negocios más provechosos. Aquí entro yo de nuevo, el hombre que todos necesitan, un benefactor habitual de mi especie, siempre presto a ayudar. Con la enorme renta que cobro, puedo proveerles de fondos hasta donde pueda yo obtener seguridad. No podrían esperar que yo hiciese más que eso. Y en cuestión de intereses, sería igualmente generoso. Les permitiría fijar la tasa de interés exactamente de la misma forma en que fijaron la renta. Los tendría agarrados por el cuello. Y si no llegasen a pagarme, sería la cosa más sencilla del mundo vender sus bienes para compensarme. Puede que se lamenten de su suerte, pero los negocios son los negocios. Debieron haber trabajado más duro y ser más productivos. Cualquier inconveniencia que supieran sería su problema, no el mío. Qué gloriosos momentos pasaría. Renta e interés, interés y renta. Y sin ningún límite para ninguno, excepto la capacidad de los trabajadores para pagar. Las rentas subirían y subirían, y ellos continuarían empeñando e hipotecando, y así irían cayendo, uno tras otro. Sería el deporte más entretenido jamás visto. Así, con la sencilla palanca del monopolio de la Tierra, no solo el mismísimo globo terráqueo, sino todo cuanto hay sobre él mismo, acabaría por pertenecerme. Sería rey y señor de todo, y el resto de la humanidad serían mis más fieles esclavos. No necesita decirse que sería inconsistente con mi dignidad asociarme con el común denominador de la humanidad. No será muy político de mi parte decirlo, pero de hecho no solo odio el trabajo, sino que también odio a aquellos que trabajan y no desearía tener a sus afectosas humanidades cerca de mí a ningún precio. egunero erratian ordubietatik arte pausu mediak ekoiztutako saioak.